ԼՂՀ կառավարությունն իր խորին շնորհակալությունն է այտնում բոլոր նվիրատուներին։ Այսօր մշակույթի համաշխարհային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը շարունակել է մնալ նույնը։ Հակառակորդի առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային դիպուկահարային եւ ականանետային զինատեսակներից կրակի դադարեցման շուրջ ձերբերված բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 60 անգամ։ Իրավիճակն առավել անհանգիստ է եղել շփման գոտու հյուսիսային Գյուլիստան, հյուսիսարևելյան, Թալիշ, Մարտակերտ, արևելյան Արևելյան, Մարտունի եւ Հարավային հադրուտ ուղություններով, որտեղ ադրբեջանական կողմը բացի հրաձգային զինատեսակներից կիրառել է նաեւ 82 մմ-անոց 3 արկ, 60 մմ-անոց 12 արկ ականանետներ եւ հան 17 տիպի նռնականետ 16 արկ։ Հատկանշական է, որ հակարակորթի կողմից, ինչպես այս գիշեր, այնպես էլ վերջին երկու օրերի ընթացքում նախաձեռնված խախտումները իրենց բնույթով աստիճանաբար վերենացվում միջադեպերի, որոնց արդյունքում լինում են նաև կորուստներ։ Ապրիլի 14-ի գիշերը ժամը 23:20-ի սահմաններում Մարտունու ուղությամբ հակարակորթի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրեզենային վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի զինծառայող Մանվել Արմենի Գևորգյանի դեպքը դրա ապացույցն է։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները իրենց մարտական խնդիրները կատարում են իրադրության զարգացման համահունչ եւ ըստահորեն իրականացնում Արցախի սահմանների պաշտպանությունը։ Առաջնային գծում տեղ գտնող միջադեպերից բխող հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 14-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակարակորթի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1970 թվականին ծնված Համլետ Այվազի Հաջոյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է Կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված Ինծարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից ադրբեջանական բանակի կրծեր սերժանտ Ռուստամ Ահմեդովի զոհվելու մասին տեղեկատվության տարածումը, որն իբր տեղի է ունեցել հայկական կողմի մեղքով, ոչ այլ ինչ է, քան իրադրությունը արհեստականորեն սրելուն նպատակ հետապնդող ապատեղեկատվություն։ Պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունը տեղեկացնում է, որ օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման մասին ձերբերված բանավոր պայմանավորվածությունը, բացառությամբ մի քանի խախտման դեպքերի, որը կատարել է ոչ այլոք քան հակառակորդը։ Չի բացառվում նաև, որ զոհի վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սկսում է գախնազերծել ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ իր հարյուրավոր կորուստների շարքը, որը մինչ օրս դեռևս պահպանվում է հույժ գախնի։ Իրենց ցախողված ռազմական ագրեսիան քողարկելու նպատակով նմանատիպ բովանդակությամբ հաղորդագրությունների տարածումը Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության կողմից առաջիկայում եւս սպասելի է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոսյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով մեր քաղաքացիներին եւ բնակավայրերին հասցված նյութական վնասի վերականգնմանը, տարածքային կառավարման օղակների եւ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Զեկույցներով հանդես են եկել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, վարչակազմերի եւ շահագրգիռ միուս մարմինների ղեկավարները։ Նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Այսօր իրադրությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում եւ Հայաստանի սահմանում վերահսկելի է կայունացված։ Այդ մասին Հայաստանի հանրային հերոստատեսության եթերում ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը։ Նրա խոսքով հայկական զինուժը ավարտել է իր խնդիրները, տեղակայված են իրենց շրջանում, պատրաստ են արագ արձագանքել համապատասխան խախտումներին։ Իհարկե փոքր խախտումներ եղել են, բայց դրանք վերահսկելի են։ Սա սահմանին տեղակայված օրախմբերը, ինչպես Պաշտպանության բանակում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում կայունացման ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում, ամրացվում է սահմանագիծը, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Մենք քննարկել ենք այս պատերազմի դասերը եւ եկել այնպիսի մի եզրակացության, որ զինված ուժերի զարգացման 2016-20 թվականների պլանը ռազմավարական առումով համապատասխանում է իսկությանը, համապատասխանում է այսօրվա պատերազմի բնույթին, որոշակի առաջնահերթությունների փոփոխություններով ելնելով այս պատերազմական գործողություններից։ Ասեք մի գործընթաց, որտեղ որ հաջողությունների հետ միասին չկան նաև որոշակի բաց թողումներ եւ մեր հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ հաջողությունների վրա հենվելով կառուցենք մեր ապագան եւ նաեւ համապատասխան բաց թողումների շուրջը գործունեություն ծավալենք։ Դրա իրականացումը խնդրի ուժերի համանհարությանը, որ թողնեն զինված ուժերի ղեկավարությանը, որովհետև Զինված ուժերի ղեկավարությունն է մանրակրկիտ վերլուծում այդ ամենը եւ համապատասխան հետեւություններ անում։ Իհարկե, մենք ընդունում ենք բոլոր այն առաջարկությունները, որ այսօր կան մեր հասարակությունից։ Պաշտպանության նախարարության դռները բոլորի առջև բաց են, բայց ես կխնդրեի, որպեսզի գան եւ դիմեն համապատասխան պետերին, ինձնից սկսած վերջացած բոլոր վարչությունների մասնագետներին։ Հասկանալի է, չէ՞, բոլորի համար, որ նաեւ գաղտնիություն են պարունակում եւ գաղտնի խնդիրների շուրջ պետք է գաղտնի խոսել։ Խոսելով հակարակուրտի ուժերի զորաշարժերի մասին նա նշել է, որ հետախուզությունը մշտապես գործում է։ Ըստ նախարարի ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցածը աննախադեպ էին իրենց մասշտաբներով, զորաշարժերով, զենգզինամթերքի կիրառմամբ, նաև քաղաքական առումով։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն ու զինվորը կամավորականները ուղակի հերոսություն են ցուցաբերել։ Նրանց սխրանքն է հիմք հանդիսացել մեր հաջողություններին, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլի 18-ից 26-ը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի գարանային նստաշրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում քարորիա պատերազմի հարցը ներկայացվելու է երեք ձևակերպմամբ՝ ֆրանսիացի падգամավորի, ադրբեջանական եւ հայկական պատվիրակությունների կողմից։ Այս մասին ասել է վիայժողովում հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա ընդգծել է, որ ադրբեջանական վայրագությունների վերաբերյալ անհերքելի փաստեր կան, որոնք հաստատում են, որ որ Ադրբեջանն է խախտել Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության պարտավորությունները։ Այդ երկիրը պիտի ճանաչվի ռազմական հանցագործ եւ դուրս մնա Եվրոպայի խորհրդից եւ ռազմական հանցագործության համար գրի պատասխանատվություն։ Ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի, հայկական պատվիրակությունը միջազգային կառույցում ուժերը պետք է կենտրոնացնի Ադրբեջանի ռազմական հանցագործություններն ապացուցելու եւ այդ փաստերով նրան Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությունից զրկելու վրա։ Եվրոպական խորհրդարանի իտալացի падգամավորներ Սալվատորե Պոգլիեսեն եւ Ռեմո Սերնաջիոտոն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման վերաբերյալ գրավոր դիմում են ներկայացրել ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նամակում Եվրոպադգամավորները շեշտել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումներն ուղեկցվել են միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումներով։ Պոլգեզեն եւ Սերնաջիոտոն ցավ են հայտնել հակամարտության քաղաքացիական զոհերի կապակցությամբ, շեշտելով, որ ադրբեջանական հարձակումների հիմնական թիրախները քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու բնակչությունն Նրանք նաեւ առաջարկներ են ներկայացրել Ֆեդերիկա Մոգերինին, կոչանելով հաշվի առնել Եվրամիություն Ադրբեջան գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագրի հիմքի ու նշված միջազգային իրավունքի դրույթների խախտումները եւ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին Հայաստանի առաքելության ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ Ադրբեջանի կողմից միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերի խախտումների վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից ծածկազերծված վերջին լայնածավալ հարձակման ընթացքում ադրբեջանական ուժերի կանխամտածված թիրախ դարձան քաղաքացիական բնակավայրերը եւ խաղաղ բնակչությունը, այդ թվում երեխաներ ու ծերեր։ Անդրադարձ է կատարվել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում Խալափյանների ընտանիքի 3 անդամների խոշտանգմանը եւ դաժանսպանությանը։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը նշել է, որ զինվորականներ Հայկ Թորոյանը, Հրանտ Ղարիբյանը եւ Քարամ Սուլոյանը գխատվել էին ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպությանը բնորոշ ոճով։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը լի էին խոշտանգված հայ զինվորականների լուսանկարներով։ Ադրբեջանը 2016 թվականի ապրիլի 2-ին աննախադեպ հարձակում է նախաձեռնել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Այս հարձակումը հանգեցրել է տասնյակ մահերի, այդ թվում եւ քաղաքացիական անձանց ու երեխայի։ Այս մասին նշվում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման մասին Բասկերի երկրի խորհրդարանի ընդունած բանաձևում։ Փաստաթղթում խորը մտահոգություն է հայտնվում 1994-ից ի վեր Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի վաթարագույն խախտման առընչությամբ եւ ցավակցություն հայտնվում հակամարտության զոհերի կապակցությամբ։ Բասկիրի երկրի խորհրդարանը ողջունել է 2016 թվականի ապրիլի 5-ի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ հույս հայտնել, որ այն կպահպանվի։ Ռուսաստանցի գործընկերները կարող են այցելել Ղարաբաղ եւ իրավիճակին տեղում ցանոթանալ։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի ու Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտպանության եւ անվտանգության կոմիտեի համատեղ նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գորյուն Նահապետյանը։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ միասին այցելել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որտեղ դուք կտեսնեք պատերազմի հետքերը եւ կլսեք գրակոծների ձայնը։ Ադրբեջանի իշխանությունների հանցագործ գործողություններն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի ոչնչով չեն տարբերվում իսլամական պետության գործողություններից, ասել է Նահապետյանը։ Մոսկվայում գրողների կենտրոնական տանը ռուս-հայկական համագործակցության կազմակերպմամբ տեղի ունեցել հիշում եմ եւ պահանջում ոգեկոչման երեկոն նվիրված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին։ Այսօր ողջ աշխարհում նկատվում է նացիստական շարժումների ակտիվացում, աճում է ագրեսիայի, ազգային եւ կրոնական անհանդուրժողության աստիճանը։ Դա դրսևորվում է նաև հարավային Կովկասում, ուր Թուրքիայի ավանդական ապակառուցողական քաղաքականությունը Ադրբեջանին հրահրում է տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանի սահմանների մոտ անկայունության նորոջախ բացել, ասել է ռուս-հայկական համագործակցության նախագահ Յուրի Նավոյանը։ Ընդգծելով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման այլընտրանք լինելը, Նա ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի դասերի հիման վրա առաջարկել է դադարեցնել զենքի մատակարարում Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ, կողմերին հակամարտությունը խաղաղ մեթոդներով կարգավորելու իրավական պարտավորեցնող փաստաթուղթ առաջարկել, Հայաստանի եւ ԼՂՀ միջև ստորագրել ռազմական փոխօգնության պայմանագիր։ Այս ամենը Ադրբեջանի նոր ագրեսիան զսպող նշանակություն կունենա։ Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական խմբակցության падգամավոր Գագիկ Մելիքյանն անդրադառնալով ապրիլի 1-ից Ադրբեջանի ռազմական նախահարձակորցություններին ասել է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 1-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից իր ժողովրդին խაფելու նպատակ էր հետապնդում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի խաղված ժողովուրդը եւս մեկ անգամ հիասթափեց իր իշխանություններից։ Սա ահաբեկչություն էր, որ կարելի է համեմատել միջազգային ահաբեկչության չափորոշիչների հետ։ Այսօրերին ազգային համախմբումը հայ ժողովրդի հետ եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդն անպարտելի է իր միասնությամբ։ Ժողովուրդն ունի հզոր բանակ, իր բանակի կողքին է, ժողովուրդը ժողովրդական է եւ միայն իր հայրենիքի պաշտպանության համար է պատերազմը զբաղվում, ասել է նա եւ նշել, որ սա նույնպես Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից սխալ հաշվարկի եւ պարտության պատճառներից մեկը դարձավ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակը եւ հայ ժողովուրդը Ադրբեջանին պարտադրեց երկրորդ անգամ մուրալ խաղաղություն հրադադարի ռեժիմ, ասել է նա. Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարին ապրիլի 4-ից 13-ը 2648 իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից փոխանցվել է ընդհանուր առմամբ 2 միլիարդ 169 միլիոն 459 հազար 376 դրամ գումար ներառյալ դոլարով, եվրոյով եւ ռուբլիով փոխանցումները։ Իսկ միայն ապրիլի 13-ին փոխանցումները կազմել են 222 միլիոն 163 հազար դրամ 507 անձանց կողմից։ Արցախի կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնել են, որ ողջ գումարն ուղղվելու է պաշտպանության բանակի մարտունակության հետագա ամրապնմանը։ Կառավարությունը Արցախի ողջ բնակչության անունից իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր նվիրատուներին, հավաստիացնելով, որ յուրաքանչյուր լումը էականաշնակություն է ունենալու Արցախի անվտանգության ապահովման գործում։ Տեղեկացնենք, որ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կայքում գործում է վիրտուալ POS տերմինալ, որի միջոցով հնարավոր է Visa, Master եւ Arca քարտերով արցանց փոխանցումներ կատարել։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է եւ անաստապահությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Խորհրդային տարիների մեծ թաղերի տնտեսությունը մասնագիտացած էր խաղաղորդության ուղղությամբ։ Շրջանի խաղողի արտադրության գերակշիռ մասը ընկնում էր այդ տնտեսության վրա։ Այսօր էլ մեծ թաղերցին որոշել են նորից զբաղվել խաղաղորդությամբ։ Ապրիլյան թեժ մարտերի ժամանակ էր, երբ Ֆրանսիայի Բուրգունդիա քաղաքից նույն տեսակի խաղողի տնկիները հասան Արցախ։ Չնայած թե մարտերին մեծ թավերի յուղի բնակիչները միաձայն որոշեցին ավարտին հասցնել սկսած գործը ու հիմնադրել խաղողայգի։ Արցախում խաղողայգի ստեղծման նախաձեռնող Ռուսաստան բնակ արմատներով մեծ թավերցի Պավել Խավաշյանն է։ Նա անձամբ ներկայացավ յուղ եւ համագյուղացիների հետ սկսեց խաղողայգի հիմնադրման աշխատանքները։ Աշխատանքները մեծ մասը կատարվեց այն ժամանակ, երբ յուղի տղաները գտնվում էին դիրքերում։ Աշխատանքները կատարում 1.5 հեկտար խաղայգու տարածքի վրա։ Արդեն փորվել են մարգերը։ Նման աշխատանքներ կիրականացվում եւս 3 հեկտար տարածքներում։ Նախատեսում է կառուցել գինու գործարան։ Ապագայի հանդեպ հավատով լցված մեծ թաղերին աշխատում եւ շենացնում է հայրենի գյուղը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր մշակույթի համաշխարհային օրն է։ Այն որպես տոն սահմանվել է 1935 թվականի ապրիլի 15-ին Գեղարվեստական եւ գիտական հաստատությունների ու պատմական հուշարձանների պաշտպանության մասին միջազգային պայմանագրի ընդունման պատվին, որը հայտնի է որպես Ռերիխի պակտ։ 2008-ին մի շարք երկրների հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ստեղծվեց ապրիլի 15-ը մշակույթի միջազգային օր սահմանելու միջազգային շարժում։ Դրանից հետո այն նշում են ամբողջ աշխարհում։ Ծանրամարտիկ Նազիկ Ավդալյանը 69 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում երկամարտում հավաքելով 237 կիլոգրամ դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն։ Նա իր հաղթանակը նվիրել է Ղարաբաղում կրվող տղաներին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 7-ից 12 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։